Rapporto e la Congresso de Croatai Esperantistoi Tio ci estas rapporto e la dectua Congresso de Croatai Esperantistoi kiu jus ocasas en la insulo Probic proxime al urbo Šibenik en Dalmatio. La villaggio nomigas Prvič Luka, kio signifas havenon de Prvich. La congresseio estas malnova recrea domo kiu dum la socialisma epoko servis por la feriado de stat officistoi. Oni iom modernigis la domon, cae tiel nun ancau disponeblas al alla interreto. Recte antau la domo, oni povas eniri en la maron, por nagi. Malantau la domo trovigas arbaro, tra ciu eblas piediri al aliae interessae cae belae locoi de la insulo. La congresseio situas sur la occidenta flanco de Golfeto. La villaggio Provicluca situas vidalvide, sur la orienta flanco de la Golfeto. En la congresso partoprenas lau la listo en la congressa libro, octec du congressanoi, cefe el Croatio, Slovenio, cae Hungario, cae cetere celcae unuopae partoprenantoi el aliae landoi. La congresso havas fortan turisman caracteron. En quartagoi ocasas ec cursoi per shipo cae autobuso, al vidindae locoi de la regiono. Exemple, alla Nazia Parco Cornati. Pro tiu turisma caractero, la congresso dauras tutan semainon. En tagoi sen excursoi, ocasas diversae prelegoi cae la Iar cun veno de Croata Esperanto Ligo. Vespere ocasas esperanto cursoi, cae culturae eventoi cun musico cae cantado, nome interalie concerto de esperantae cantoi fare de la croata oper cantisto Neven Mrzlecki. Uno el la excursoe conducos la congresanoin alla urbeto primosteno, Tie antau quindec iaroi funcciis esperanto campadeio, en kiu ancau mi, tiam trifoie feriis. Mi havas la ocason paroli citie cun internazia paro, ciu ciel ciutagan comunan lingvon usas esperanton. Temas pri Eva Juhas, el Hungario, cae pri Alain Droyer, el Francio, ciu nun ancau logias en Hungario. Pro tiu internazietzo, ambau practicas esperanton, ancau tra la interreto, ciu auscultante la retradion, ciu en interretae conversatiae per Zoomo. Ien vi povas auskulti interparolon kun ili.